що Брубана взяли на чергу. А ще він подумав, що Ірина розказує чоловікові про все, що робиться у них у відділі. Про це здогадувався і раніше. Він довго стояв, втупившись поглядом в одну точку, думав, знову щось виважував. Його вивів із задуми голос Тищенка – Ірино, ти однесла костюм у хімчистку? Однесла, отказала та. Тільки вони не обіцяють вивезти пляму на рукаві. Кілька чоловік у кімнаті переглянулися, і Сергій подумав, що обоє і Василь Васильович, і Ірина Олександрівна вельми безпосередні і наївні люди. Їм би не личило говорити про таке в присутності підлеглих. Перерва скінчилася, всі порозходилися. Сергій почував у тому, немов не партію зіграв, а здолав п'ятикілометровий крос. Опустився на стілець, аби думав і далі про Тищенка та його дружину. Скрадливо поглянув у її бік і здивувався. Іринин стіл стояв трохи навкіс од його стола, але так, що Ірша весь час бачив її довгі в золотистому капроні ноги. Вони ті ноги були вельми неспокійні і виражали вдачу господині. То обидві разом ставали на перечку, то одна лягала на одну, то постукували носками блискучих черевиків. Тепер тих ніг не було видно. Ірина зашпилила стіл з цього боку білим картоном. Ірша почервонів і гарячково та присоромлено почав думати, що Ірина Олександрівна сховала ноги від нього. Напевне, він дав до того привід. Він і справді іноді поглядав на довгі стрункі ноги під столом, але так ніби з нічев'я. І він ще раз скрадливо зиркнув у її бік. Чи не помітила чого? Чи не здогадується про його думки? Ірина зосереджено водила по аркушу олівцем, і він теж занурився в роботу, хоч кілька разів помічав що йому мов би, не вистачає чогось. А водночас, що його мов би, впіймали на чомусь недозволеному. Йому захотілося розвіяти свої сумніви. Але нагода випала аж у понеділок наступного тижня. Рубана цього дня не було на роботі. Клава вже пішла додому. Вони залишилися в кімнаті вдвох. Ірина складала куплені в інститутському буфеті продукти і не могла скласти. Сітка була повна, а в сумку нічого не влазило. Давайте допоможу. Він виклав кульки та пакунки на стіл, з селянською зграбністю і непоспішливістю повкладав їх. Ірина здивувалася, як просто. Все просто коли вміти, без похвальби відказав він. Давайте я піднесу, бо вам важко. По тому, як Ірина кивнула головою, як радо прийняла його поміч, зрозумів, що вона про нього нічого поганого не думає. Вони вийшли з інституту. Дворами перейшли з однієї дачної на іншу, відтак, не змовляючись, через пролом у огорожі повернули на стежку до парку політехнічного інституту. До тролейбуса можна було вийти і пряміше вулицею, де саме асфальтували бруківку. Але там панував гукіт, курева й чад, тож вони вирішили їх обминути та й надто гарно було в парку цієї пізньої осінньої днини.